Ezabuli yakinana na mukaga Bankebuke banchasire Waitu mukama batege amatwi bamporole Aro kubandi munaku marandi mujege Balinde oburora bwange enshonga ndi mugorogoki Barokole omwiru wawe alikukwesiga Niweru wanga wange Waitu mukama bangirire kisha kubaniwe ndi kusiba nintakira baye omwoyo ogw'omwiru wawe ebyera kuba waitu mukama ntakire iwe waitu mukama oba murungi mara muganyizi abakushomao enshara bona obagirira ekisha kingi waitu mukama ulira enshara zange ulira eiraka lyokutaka kwange kirekyo ntanga tangwa nkutakira arokuba omporora waitu mkama omuli baruwanga tabamu akushusha taliyonomo arakozire nkebyo orakozire waitu mkama amaangagona ago watonzire negaija kukufukamira gashube gasingize ibara lyawe arokuba oba muhango okora ebyo kutangaza iwe wenkaniwe obaruwanga waitu mukama onyoleke omuwanda gwawe nirwo ndatambukira omumazima gawe batebekanise omutima ntine ibara lyawe waitu mukama ruwanga wange ninkusima n'omutima gwange gwona ndisingiza ibara lyawe ebiro byona ekishakyawe kingi muno alinye omoyo gwange waguya sheoli owadondondo waitu ruwanga abeikuru bandikubi abataina moyo bemire amokunyita kandi iwe tibakwetaireho kyonka iwe waitu mukama obaruwanga omuganyizi mara omunyakisha tonigara bwangu kandi ogirekisha kingi muno nobwesigwa butakubuzireho bankebuke banshasire omwiri wawe omutunge amani gawe lokora omwana w'omuzana wawe bampe akamanyiso akonda amanyirawo ekishaki yawo abano ba babone bashonale haruo kuba iwe mukama wanjuna mara wa maramara